أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sad je znači na redu drugo predanje iz hadisa kod profesora Abdulvar Sarive a prije posljednjeg trećeg predavanja pripremite inša Allah i su muslime budem أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Hvala Allahu Đelešanuhu, svevišnjom gospodaru svjetova i neka je salavat i salam na našega poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegovu časnu porodcu i ashabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana. kao što je li, najavljeno, danas ćemo govoriti o jednom hadisu koji je u formi oporuke ili savjeta kojeg je poslanik Ali Salat Vosalam putio jednom od svojih ashaba. I opet ćemo ovaj put je li, citirati hadis na arapskom jeziku. Rekli smo prošli put zbog čega A na arabskom jeziku hadis glasi An ibn Umar radijallahu anhuma kal أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك U prijevodu ovaj hadis ili ova poslanika oporuka ili savjet glasi a prenosi ga Ibn Omer kaže prenosi se od Ibn Omara da je rekao jedne prilike Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem me uhvatio za ramena i rekao budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik. Znači budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik. Kad Ibn Omer je govorio, znači imao je običaj govoriti, kada omrkneš ne očekuj jutro, a kada osvaneš ne očekuj večer, i iskoristi svoje zdravlje za svoj bolest i svoj život za svoj smrt. Hadis bilježi Buharija. Znači ovdje imamo prvo poslanikov savjet i oporuku Ibn Omeru. A poslije toga imamo Ibn Omerove riječ, jeli, što ne spada u hadis. To spada u predaju, jeli, predaju ili eser, to se zove eser. Ono što se prenosi od, od ashaba. Sam tekst ovoga hadisa je dovoljan kao pouka. Da čovjek stane i razmisli o njemu, da izvuče pouku ili pouke i poruke za sebe. Pa ću ga još jednom ponoviti, jer kaže poslanik Ali Isala Tosana, budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik. Znači ovaj hadis nosi sa sobom veliko značenje, veliku oporuku koju treba svako od nas imati na umu, jer poslanikove riječi su upućene svim sljedbenicima njegova umeta, ne samo onima za koje je vezan povod hadisa, jel? Sve, sve ove oporuke i upute su i nama upućeni savjet. Znači, precizno hadis govori o tome kako da Allahu rob ili čovjek, kako da se ponaša na ovome svijetu, da li kao prolaznik ili onaj koji će na njemu vječno ostati. Mi smo nedavno govorili na sličnu temu, jel? Ovo jeste srž onoga što određuje naš odnos prema Dunjalku. Ako se ovo dovoljno i dobro shvatimo, ako ovo dokućimo, onda ćemo lahko se nositi sa Dunjalkom i njegovim izazovima. Inače, zbog čega je značajno imati ovo na umu, zbog toga što e, pogrešan odnos – i zaokupljenost ovim svijetom je glavni uzrok nemara prema Allahu i prema njegovoj vjeri, odnosno prema njegovim zapovjedima. Ako analiziramo, ako uzeli pojedinačno da analiziramo ljude danas, vidjet ćemo da je to tako. Zašto su ljudi nemarni prema vjeri, većina ljudi, kao što spominje Kur'an, zašto su nemarni prema Allahovim zapovjedima, odnosno čine ono što je zabranio, a ne izvršavaju ono što je naredio, zbog toga što su zaokupljeni ovim svijetom. Zbog toga što ne znaju za ove poslanikove riječi, odnosno zbog toga što nisu svjesni kako da se ponašaju na ovome svijetu. Većina ljudi, većina svijeta je ovaj dunjalu kuzelo za svoju domovinu, za svoje vječno stanište. A znaju da na njemu vječno ne ostaju. Znači, iako su svjesni toga, zaboravljaju to, i uzeli su ovo kao svoju domovinu, kao dom vječnosti. A on nije takav, i znamo da nije. To će svako posvjedočiti, pa čak i nevijednik, ateista. Da ovaj dunjalk, da je on prolazan, da je to sama riječ prolazan dunjalk, znači da smo i mi prolaznici na njemu. Međutim, kažem, većina svijeta se tako ne ponaša. Ponaša se suprotno, baš zbog toga što nisu dokučili ili nisu upoznati sa ovim poslanikovima, ali i salatu osalam riječima. Znači ovo određuje, precizno određuje kako da se mi postavimo. Jer u tome je suštinska razlika između vjernika i nevjernika, recimo i velikih griješnika. Onaj ko se postavi, ko uzme ovaj svijet kao mjesto kroz koje prolazi, ponaša se na njemu kao stranac ili kao tuđinac ili kao prolaznik, on će naravno izgrađivati svoj odnos prema onome svijetu pozitivan odnos prema onome svijetu, pripremat će se za onaj svijet. Vidjet ćemo jeli, iz ovih riječi koje budemo poslije kazivati. Koliko je oni koje je Dunjaluk udaljio od pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, takvi je većina. Takvih je većina. Opet kažem, vratimo se na, na, našu, svak, u našu svakodnevnicu, u naše okruženje, pa pogledajmo zašto ljudi su nepokorni Allah, većina ljudi. Zbog toga što su zaokupljeni Dunjalkom što su dunjalku uzeli za svoju domovinu, što su se opustili i razrahatili na dunjalku. A pravi vjernik se niti može opustiti na dunjalku, niti se može razrahatiti na dunjalku. Znači koliko je oni koji je dunjalku kupirao njegove čari, okupirali njegovo srce, to pa je postao njegov rob. Mnoštvo primjera u našem svakodnevnom životu možda ovi mlađi, jeli, koji su mlađi to, nemaju dovoljno iskustva, ali susretaći znači u životu ljude koji su u istinu robovi Dunjaluka. Samo zna za Dunjaluk i za sakupljanje metka, za sakupljanje imovine. A s druge strane uopće za gospodara svoga i ne zna. Da li ga se ikada sjeti u životu? Možda kad mu neko umri. I takvi se u istinu nemaju nadati nekoj sreći na onome svijetu. Kako da se nada onaj koji znači samo je zaokupljen ovim svijetom, a za Allaha ne zna, nikada Allahu ne sođu ne padne. Kamol da zahvali na tome što mu opet Allah dao. Jel? Ovo ne znači da čovjek, mi smo govorili na jednom od proteklih predavanja, ne znači da čovjek ne smije sakupljati metak, odnosno ne smije zarađivati na halal način, međutim to, to ga ne smije okupirati ne smije postati rob i metka, da mu robuje. Isto tako, koliko je onih koji su radi Dunjaluka prodali i svoje srce i prodali svoje dostojanstvo i čast i prodali svoju vjeru. I takvih je mnoštvo. Inače, kada navodim ove primjere, pravi vjernik, onaj ko jeli, koristi svoj razum, uvijek na drugima uzima primjer pouku. To je najjeftinija, najjeftinija pouk, najjeftinije iskustvo. Uvijek na drugima, razmišljajte o drugima, dosta. Naravno i o sebe, ali o drugima razmišljajte. Na njihovim greškama uzimajte pouku i iskustvo i ne dozvoljavajte sebi da padate na istim greškama. Tako je stanje sa pravim vjernikom. Uzima ibret iz događaja oko sebe. Bilo da su to jeli, neki širi globalni događaj ili da su e, događaje vezan za pojedinca. Bog toga je poslanik Ali Salatu Veselam. Bog toga što je ovo suština, suština čovjekovog života, odnosa prema Dunjaluku i prema Hiretu, bog toga je rekao Ibn Omeru, ovo su znači sve obuhvate riječi. Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik. Vidjet ćemo zašto su navedeni ova, ova dva primjera stranac ili prolaznik. Malo ćemo se zadržati oko prolaznosti Dunjaluka, kažem, sama činjenca koju niko ne poriče da je dunjalu prolazan, govori nam dovoljno e, da je e, samim tim čovjek prolazan na dunjalku. Jer ako dunjaluk nije vječan, ne može čovjek biti vječan na dunjalku. Znači ono što niko ne, e, ne negira jeste da čovjek živi određeno vrijeme koje mu Allah odredio na ovome dunjaluku dok ne potroši svoju nafaku faku i onda se vraća uzvišenom Allahu. To je istina jednostavna, tako jednostavna, prosta, koju i najmlađi mogu da dokuće da shvati. I onda se vraća e, uzvišenom Allahu, o tome govori mnogi kuranski ajeti, međutim, to je istina i činjenica koju većina ljudi, koju većina ljudi smetnula suma. Tome i jest problem. Jer kaže, najbolji vajz je sjećanje smrt. To jeste, e, znači, spoznaje ove velike istine. To je najbolji vajz kad čovjek zna da, da se mora vratiti, onda razmisli o svome odnosu prema Allahu. Razmisli ozbiljno. Prepadne se. Jer valja se vratiti. Neka ja imam 20 godina, 30, 50. Sve to relativno kratko ili relativno dugo. Relativno dug život. Ili relativno kratak. Sve su to znači decenije. Možemo podijeliti život na 5 ili 6 decenija. Ljudski život. 6, uzmo 6 decenija. A decenija jedna, jeli, deset godina prođe veoma brzo. A tih šest decenija jedna za drugom vrlo brzo nestanu. I tako nestane čovjekov život. Znači, onaj vjernik, pazite, zašto ovo govorim, vjernik koji je pametan. Jer ima vjernika, ljudi su vjernici, i padaju Allah na seždu. Međutim, ove mnoge činjenice istine koje su bitne zanemaruju. Zato ćemo naći, kaže, vidi ga, klanja je sve ovako, kaže, čovjek uzeo je metak, čovjeka prevario, slago i tako dalje. Imamo dosta takvih slučajeva. Znači, pametan vjernik nije obmanjen ovim dunjalkom. Ne smije biti obmanjen i zaokupljen. Malo je teže ovo govoriti mlađim ljudima. <laughs> Jer zato što su mlađi ljudi, jeli, svi su mi relativno mladi, mlađi ljudi su znači, u cvijetu znači, svoga života, puni snage, energije, ambicije, trebaju takvi biti. Međutim, ne smetati suma ove činjenice. Bez obzira koliko smo mladi, kažem, život je isuviše kratak da bi ga proveli uzalud. Znači, nije pravi vjernik i pametan vjernik zaokupljen dunjalučkim čarima i ne ponaša se kao da će na dunjaluku vječno ostati. To je suštinska i ključna razlika između, između pravog vjernika i, kažem, vjernika koji su u dubokom nemaru, u dubokom gafletu i obmane od strane Dunjaluka i od strane šeitana. Inače, šeitan koristi Dunjaluk kao svoje najefikasnije oružje. Dunjaluk i Dunjalučke čari koristi kao svoje najefikasnije oružje. Inače, svi vjerovjesnici, alihim salatu wasalam, su upozoravali svoje sredbenike na prolaznost Dunjaluka, što znači da je to jedan od temelja misije svakog poslanika. Svi su upozoravali na prolaznost Dunjaluka. Pa kaže, vjernik iz Faraonova narda je govorio o narode moj, život na ovome svijetu je samo prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječnosti. Sura Gafir 39. ajet. A u drugom ajetu stoji život na ovom svijetu je sličan bilju, zemaljskom na koje mi ispustimo kišu s neba, s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi stoka, pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom, i okiti, kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovjed naša, noću ili danju, mi to pokosimo kao da prije ničega nije ni bilo. Eto tako mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Narodu ili ljudima koji hoće da razmisli. Znači ovdje Allah uzvišeni navodi primjer da se ljudi zadive onim što postignu. Svojim usjevima, jeli baštama i poljima, onda Allah dani da im to sve propadne. Odnosno Allah ukaže, malo i podsjeća na prolaznost i onoga što posjeduju i njihovu prolaznost. Pa čak i kada se ne bi desilo ovo, da nam usimi propadnu, ali dešava se često gradovi, nevrijeme i tako dalje, poplave, dovoljno je to da, da vidimo, jeli, da pratimo godišnja doba. Proljeće kako se sve rađa, cvjeta, pa onda sazrijeva ljeto, pa onda opet jesen kako sve žuti i umire, takav je ljudski život. Znači, rađanje, vrhunac života i onda polako se sve suši i nestaje. Kaže poslanik alaih salatu wasalam u hadijesu, kaže primjer mene i Dunjaluka je kao konjanik ili primjer konjanika koji se sklonuo u hlad drveta, znači pod hlad, zatim otišao i ostavio ga. Znači takav je čovjekov odnos prema Dunjaluku. Kao konjanik koji dođe malo da odmori u hladu, pola sata, sat vremena i ide dalje svojim putem. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا الْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَعْلُ غُرُورِ kaže život na ovom dunjalku je samo varljivo naslađivanje Dunjaluk ima svoje slasti. To, o tome govori Kur'an i hadis. Poslanika alaih salatu wasalam. Ali te slasti čovjeka mogu zavarati. Kada ga okrenu od sjećanja na Allaha i na Ahiret, onda su ga zavarale. E, one su vadljive samim tim što su prolazne. Jer ono što prolazi, što ti neće ostati vječno u tvome posjedu, to je varljivo naslađivanje. Pa kaže, sjeti se ljudi, kada posignu nešto od dunjaluka, recimo nešto ostvare u životu, od ovo dunjalučki blagodati, pa im drago, veselje, a onda se sjeti, sjeti da će to jednoga dana izgubiti. Da će im to otići, odnosno da će ostati iza njih. I onda ta slast, slast prestaje. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam u jednom drugom hadisu sjećajte se onoga što ukida svaku slast, a to je smrt. Čovjek kaže može postići vrhunac uspjeha u životu, sve što zaželi u životu. Međutim, samo sjećanje na to da će mu to nestati, da će ovaj, da prolazi sa njim, sa njegovim životom, je dovoljno da se ne raduje previše da se ne radoje previše. Radovanje je dozvoljeno, međutim ne smije se previše radovati, jer prevelika radost zbog ovo dunjalučkih blagodati može čovjeka odvesti u nemar. Može čovjeka baciti u nemar. Poslanik Ali Salatu Sala u ovom hadisu navodi, kažem dva primjera, navodi primjer stranca ili prolaznika. Zašto navodi ta dva slikovita primjera? Da budemo na ovom dunjalku, kao stranci, to jeste kao da nismo državljani ovog dunjaluka. Naša država je, ili naša domovina je na ahiretu. I njoj treba da težimo, njoj treba da žudimo. A dunjaluk je neća tuđa domovina. Tu smo samo radi određenog zadatka. Da ga obavimo i da se vratimo. Ili kaže kao prolaznik. Kaže zašto poslanik Ali Islatu nam navodi primjer prolaznika. Jer kaže prolaznik se nikada neće nastaniti u zemlji kroz koju prolazi. On samo kroz nju prolazi, nije došlo da se tu nastani. Ha, Hafiz ibn Hajar, je poznati komentator hadisa, poslanikovi, je li, kaže, prolaznik je onaj koji prolazi kroz neko mjesto ili ide putem tražeći svoju domovinu, je li, ide ka svojoj domovini. Čovjek na Dunjalu koji je kao rob, kaže, kojeg je njegov gospodar poslao s potrebom u neko drugo mjesto, pa on žuri da obavi ono zbog čega je poslan. Ima zadatak, a naš zadatak na dunjalku je poznat. Oma haleftul džinne valinsa illa li abudu na ljude, džine sam stvorio samo da im budu pokorni, da mi robuju. Kad on žuri da obavi taj posao, kaže zatim se vrati u svoju domovinu i ne veže se ni za što drugo do za ono zašto je poslan. Znači on je poslan s određenim zadatkom i ciljem i samo ga to interesira. Ne, ne, ne, ovaj, ne osvrće se ni na što drugo. Kaže, drugo značenje hadisa je da je vjernik na Dunjalku kao stranac. Znači nije državljanin, to mu nije domovina. Svoje srce ne veže ni za što u toj tuđini, nego njegovo srce vezano za njegovu domovinu koju se vraća svoj boravak na Dunjalku koristi da ispuni svoje potrebe i da se na njemu spremi za povratak u svoju domovinu. Ovako je stanje i stranca, tako se stranac ponaša. Onaj ko ode u tuđu zemlju da se školuje i da zaradi novce, on je tu samo privremeno, s tom namjerom. I on sigurno ima namjeru da se vrati u svoju domovinu. Kaže, on može, kaže, da bude, ili može da bude kao putnik, kaže, nikada se stalno ne zadržava u jednom mjestu, nego se stalno kreće ka mjestu svoga stalnog boravka, to je ahiret. Znači ovo slikoviti primjeri koji želi, e, kojima se želi znači predočiti kako treba da se pravi vjernik Allahov rob ponaša na ovome svijetu. Kao prolaznik. I to ako uspijemo, onda smo uspjeli, znači uspjeli smo se otarasiti šetana i njegovog, i njegovog a, najefikasnijeg oružja. Ibn Omerove riječi koje se navode, jel, po, poslije, jel, glase, kada omrkneš ne očekuj jutro, a kada osvaneš ne očekuj večer, iskoristi svoje zdravlje za svoj bolest i svoj život za svoj smrt. Ova njegova e, znači izreka ili ova njegov efer ili predaje je izvedena iz poslanikovih prethodnih riječi iz ovog hadisa koji je njemu upućen. Vjerovatno ste dosta čuli za ove riječi i one postiču čovjeka na jednu veoma bitnu stvar koja je usko vezana za ovaj hadis, a to je da čovjek da se nada kratkom životu. Da se nada kratkom životu, a ako se nada kratkom životu, onda će pohititi da uradi što više dobra, što više hajra. Međutim, ako se nada dugom životu, onda će odgađati e, dobro. Odgađat će dobro. I to je, kaže, u tome jeste boljka i opasnost nade u dug život. Zato su neki učenjaci kazali, Kaže, ako se produži nada, pokvari se dijelo. A ako je nada kratka, onda je dijelo dobro. Ako je nada u život, znači ako se nada u kratkom životu, čovjek je svjestan da, da može da zanoći, da ne omrkne, da, da ne osvene i obratno, prema tome iskoristiti svaku priliku za dobrim dijelom i svaku priliku za čišćenjem od griha. Tako znači se ponašaju oni koji su pametni i koji su ovaj, oštroumni. Iskoristiti zdravlje prije bolesti ili za bolest, zato što čovjek u bolesti mnoga dobra djela ne može da čini. Bolest je musibet, iskušenje. Niko to ne zna osim oni koji su bolesti. Znači ne možemo činiti dobra u bolesti kao što možemo činiti kada smo zdravi. Isto tako, iako možemo da obavljamo neke, neka dobra djela kada smo bolesni, ne možemo ih obaviti onako kvalitetno kao što i možemo obaviti kada smo zdravi. I kaže Ibn, Ibn Džauzi, čovjek je nekada zdrav, ali je prezauzet radom za egzistenciju. Bori se, posao tamo vamo, trči za radi, poroci, djeci. Nema, znači, nema dovoljno vremena, zdravi, ali nema dovoljno vremena za ibadetom. Nema dovoljno vremena da se posveti ono, jeli, čisto ahiretu. Kaže, nekada je iskun, ali nije zdrav. Ima vremena, ali bolestan, ne može. Zabavio se o sebi, o svojoj bolesti, musibet, iskušenje. Kaže, nekada ima i zdravlje i vremena, ali ga lijenost savlada. Ufati ga lijenost, ima se nama to desi, savlada nas, okoji nas, ne možemo ustati, ne možemo se otrgnuti iz njeni kanđi da, da uradimo nešto od hajra. U vezi s tim je hadis poslanika, ali i salatu wasalam, koji smo navodili, jeli, dvije blagodati ljudi ne iskorištavaju kako treba zdravlje i slobodno vrijeme. Znači ovaj smo hadis navodili na jednom od prethodnih predavanja. I kaže dalje Ibn Omer iskoristi jeli, svoj život za svoju smrt. To je jasno, znači iskoristiti ovaj život s obzirom da je, da je iše više kratak, iskoristiti za obskrbu, za onaj svijet. Kaže uzvišen Allah, o te zauvedu, fe inne hajre zadi takva. Kaže, obskrbite se, a obskrbite se, ne misli se dunjalukom i metkom, kaže, a najbolja obskrba je takvaluk, bogobojaznost. Jer nju ćemo, znači, naći na onome svijetu i od nje ćemo imati korist. Znači, oni koji nemaju nikakve sumnje, da će sutra stati pred Allaha, da će se njemu vratiti, eh, oni prikupljaju maksimalnu obskrbu za onaj svijet, odnosno dobro djelo. Za razliku od onih koji su, jeli, koji često to zaboravi, ovdje je samo pitanje zaborava. Pazite, nije pitanje e, e, svijesti. Svi mi znamo da idemo Allahu, da se vraćamo ovdje. Samo pitanje koliko je ko dnevno svjestan toga. Koliko mu je to dnevno na umu. Koga je to, znači, 70% na umu dnevno, on će sigurno uraditi više dobra od onoga kod koga je to 25%. Sjeti se, 25% vremena sjeti se ove činjice. Valja reći Allahu, pa jel, da što god uradi. Znači, e, ovo jeste suština, kažem, suštinska razlika između vjernika i nevjernika i onih koji su veliki griješnika, koji će se na onome svijetu kajati. Kada budu svjesni, kada budu ubijeđeni, kada odbace sve sumnje, šta će govoriti? Govorit će, kaže, ili da ne bi nek, rek, rekao kada doživi patnju, da mi je samo da se vratim, dobra djela bi činio. Mnogi će tako kazati, jel? A bit ćemo rečeno nikada. To jeste, nikada se nećete vratiti. Ko što kaže ovdje, je li svi kad iko vratio, je li? Mnogi koji imaju sumnju, pazite, imaju sumnju, znači u postanju uopće onoga svijeta. Kaže, ma ko je se vratio od tamo? Kaže, nikada dolazile su, kaže, pouke moje, pa si ih poricao i oholio se, nevijenik si bio. Kaže Hasan al Basri, nevijenik kada dođe na onaj svijet, kazat će, molit će da se vrati na Dunjaluk, pa će mu biti rečeno ti od tamo dolaziš, sa Dunjaluka dolaziš, nema povratka. I na kraju ćemo navesti još jedan je li, hadis od Ibn Abasa, da je poslanik Ali Isla, to sam nam rekao, iskoristi pet stvari, prije drugi pet, mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti, život prije smrti. U istinu ove, ove, ova tri hadisa koja smo danas naveli, ovaj hadis i ovaj o kojem, kojem govorimo su e, dovoljni da i čovjek ima na umu dnevno, svakodnevno da, da ga usmjeravaju u njegovom životu, da ga postiču na dobro, da bude maksimalno aktivan u dobru, da maksimalno iskorištava svoj život i svaki trenutak, znači u dobru. glavna pouka ovog hadisa o kojem danas govorimo jeste da čovjek se ne veže za ovaj dunjaluk. Da svoje srce ne veže, da ne pušta duboke korijenje. Da nema neke plaho ambiciozne planove u životu. Tri kuće, dva stana, vikendice, šator, brod i ostalo. I već kad to sve nabavi, je li vakat mu ići? Ne treba imati plaho velike ambicije u životu vjerničke ambicije su da uradi što više hajra. Njegove ambicije su vezane za ahiret. To je tako. To ne znači da se čovjek isključi iz tokova života. Međutim, sva, svake, sve njegove aktivnosti, svi njegovi poslovi su vezani za ahiret. Svaki korak koji čini, svaku riječ koju izgovori, nastoji njome ovaj da doprinese hajru, da uradi hajr. Jer zato će imati, zato će imati jeli, nagradu na onome svijetu čudno li je li stanje vjernika. Svaka riječ koju izgovori, ako je s namjerom, govorili smo onom hadisu o namjeri, ako je s namjerom dobra, imaće za tu riječ dobro, imaće se vap. Svaki korak koji učini, ako ga čini dobrom namjerom, pa makar krenuo dobavi neki banalan posao, neki običan posao, imaće za to sevap. Pa rekli smo, čak i ako muba čovjek radi, ako jede ovaj da je bio snažan ovaj za za neki ibadet, da je bio dovoljno jak, imaće za to djelo seba koga je uradio s tom namjerom. Znači, zaista je čudno stanje vjernika. Vjernik, pravi vjernik, nikada nije na gubitku. Nikada nije na gubitku. Pa čak i kada gubi dunjaluk. Zašto? Kada gubi dunjaluk, e, čovjek, pravi vjernik, zahvaljuje na tome, svjestane da je to iskušenje, zahvaljuje i za tu zahvalu piše mu se sevap. I za zahvalu i za strpljivost koju, znači, koju ispoljava. Piše mu se sevap i za jedno i za drugo. Znači nikada, ni u kom slučaju, pravi vjernik nije na gubitku, samo trebamo se truditi da budemo pravi vjernici. Akulu kauli hada, vas takfiru la li velikum, fas takfiruh, innehu huval gafur rahim, vas Allah nagradi za lijepo slušanje i pažnju. I molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi, ove, ove poslanikove upite budu od koristi za sve nas, i da nas usmiravaju našim svakodnevnom životu.